Nunca andé con la doña, siempre la calgo, No te vaya a confundir, mami, tú tranquila que yo me encargo. Tú solo te tienes que decidir. Decidir, dir, dir, quienes van a morir. Decidir, dir, dir, quienes van a vivir. Decidir, dir, dir, quienes van a morir. Decidir, dir, dir, decidir, dir, dir, decidir, dir, dir, quienes van a morir. Decidir, dir, dir, quienes van a vivir. Decidir, dir, dir van a morir. Decidir, dir, dir, decidir, dir, dir. Mi perro ni muerde ni ladra, El mío otra Y el viento ya se ha llevado las palabras. Procura tú estar listo cuando el portón le abra. Y, uh. abra, sofoca, estás escuchando al moda foca, convirtiendo en oro todo lo que es la voz. Lenta perro, veloz, cuando se trata de poner las gatas en disfraz mami tú ni lo salude. tú solo sacude el esqueleto y que nadie te ayude, que eres grande, pero te voy a meter disciplina, así que dale de espalda para la esquina y nos vamos con tus manos en el aire y con el dedo para abajo, el dedo para abajo, el dedo para abajo, no corres decidir dir, quiénes van a morir, decidir dir, dir quiénes van a vivir, decidir dir, dir quiénes van a morir, decidir dir, dir, decidir dir, dir, decidir dir, dir quiénes van a morir, decidir dir, dir quiénes van a vivir, decidir dir, dir quiénes van a morir, decidir dir, dir, decidir. por Dubai, hueca fumando bonsai no Nos aferragamos, no vienen sus eye. En el pie derecho tiene las Shanghai y en el otro las trilas. The Rap Boys Piraña. Salgan de sus telarañas, cagamos caviar y meamos champaña. No me en cinco letras ni cabaña. El combo mío no corre por cizaña. Estos trabajando, mandando y cobrando. ¿Hasta cuándo? Ya no tengo tiempo para estar contestando en capricho. Yo soy insecto y siempre te lo he dicho porque no con por la de ninguno. Eso huele, bichi, pon tus manos en el aire con el dedo pa' abajo. El dedo pa' abajo, el dedo pa' abajo. No corres por la de nadie, pon tu dedo pa' abajo. El dedo pa' abajo, el dedo pa' en el aire con el dedo para abajo, el dedo para abajo, el dedo para abajo. No corres la de nadie, pon tu dedo para abajo, el dedo para abajo, el dedo para abajo. Decidir, decidir quienes van a morir, decidir, decidir quienes van a vivir, decidir, decidir quiénes van a morir, decidir, decidir, decidir, decidir, dir, dir, quiénes van a morir, decidir, decidir quiénes van a vivir, decidir, decidir quiénes van decidir, dir, dir, decidir, dir, dir, dir. El Estás escuchando el Sal, sal, sal, de ninguno bichi, Ringing the noise. El Mambo Kings. Rock Wireless. Rock Boys. Díselo Luyan. Ese rebelio. El mueca the brain man. Dímelo, mío. Why Lion. Yeah. 100 por 35. Puerto Rico y el mundo entero. Y no corremos por la de nadie. Rock Boys. El príncipe. Yo, Jaime.